<laughs> Con Armando Fernández. Moi boas tardes, Armando, benvido. Moi boas tardes. <laughs> Faltouxe por dicir Navia de Suarna da Terra da Carqueixa. Bueno, eso da Terra da Carqueixa xa sabía. <laughs> Eso é meu. Eso xa... moi ben, moi ben, benvido, moitas grazas. Queridos ointes, dúas oriñas, como acabamos de dicir antes, dúas oriñas de radio en galego para poder entreterse, para poder recibir eh, noticias, para poder mm, mm, saber da música que vais Sobre a indultimar últimamente, na música, na música que vai saindo Porque, últimamente. Eh, que últimamente está salindo moita Temos cousas interesantísimas, por exemplo, unha nova un voz que se chama que aquí non nos coitáramos nunca, chamase Leticia Rey e que temos pensado falar con ela en vindeiras ocasións, se non en esta, neste programa en, no seguinte. Xa che paso de, de rapidamente o, Teléfono, o seu, con, seu contacto o seu contacto para, contact, para para quedar con ela. Bueno, vamos falando de música, vamos a poñer un bocadiño de música. Non sei se o noso técnico ten aí Antonio Zambullo ou, ou Gal Costa que acaba de también, falecer, por exemplo, unha grande voz portuguesa que nos sempre miramos moitísimo. Cualquera delas vai nos ver ben para poder de, despois chamar a, a falar a Galicia. Prepoñeille un pouquiño de salsa a todo isto. Vale, imos alá. Veña, música logo. Eu vi o menino correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. aquele que conhece o jogo do fogo das coisas. Baixamos a música de Gal Costa, a esta voz brasileira sí, eh. feiticeira sí, que sí, nos serve para poder mm, mm, recibir o noso correspondente na Costa da Morte. Aí Óscar Óscar Rey que sempre está ao pé do cañón. Vamos alá. Moi boa tarde, Óscar que tal? Boa tarde, temos la boa, ademais, eh, tarde de, de novembro con fresquiño, xa que van, van a noite, pero moi moi soleada esta tarde de sábado que nos permitiu disfrutar pues, eh, ah, de, de cores do outono polo monte eu ando, sí, está ben e, bueno, unha gozada, verdade, disfrutar sí. das tardes do outono Pois pues es... Nada, Eso que facemos nos tamén, mm. intentar gozar un, un chisquiño con Bosco e con todos os que con, con, conectamos con eles. Neste caso, por exemplo, bueno, xa no outono, que seguro que xa aprobaste des varias, eh, varios magostos, eh, e tamén, o mellor, pois, pues, como houve algunhas chuviñas que outras, pois pues, algo de cogumelos. Eh... eh tamén, a ver, aí habría... Pues, sí, hai moitísimo no monte, de feito, porque claro, como hai tanta humedade, estes sí. días todos ahora o virus la gente aproveita, eh, sobre todo los aficionados. Muy bien, muy bien. Pues aparecen las jornadas psicológicas eh, de la Costa da Morte que, siempre llegan que por estas datas e gente xente disfrutando do monte que que un gran patrimonio también que tenemos aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno pues, se parece que unha claro, semana, semana de que no íbamos a falar esta semana, sino de 20 <laughs> años de prestigio. Hombre, oh, hombre, sí. Madre que tiveron lugar e, bueno, medios de comunicación de, a nivel estatal estiveron esta semana esta semana facendo programas especiais a nós. Sí, Temos sí. un recordo do Prestige que, bueno, sempre transmitimos evidentemente esa parte negativa de, de bueno, de chegar ao chapapote, pero des, o que veu despois non, non fui nada malo. Decíamos que chegaron xentes ás nosas terras de todo de todo o mundo, de todas as, as latitudes, a botar un cable, a ajudar a retirar o chapapote. Falamos de povos que no inverno estaban mortos de repente cheos de xente, unha vida, mm. música nas rúas, unha multiculturalidade, e, bueno, maneiras de pensar distintas que se fusionaron. É certo que dese, eh, de filosofía de vida, non? que nos mm. trouxo ese post prestige inmediato non queda prácticamente nada pero ainda podemos atopar, sí, algunha das perso persoas que decidiron quedarse a vivir aquí ou mesmo eh, estamos sempre convencidos do estoupido que pegou a Costa da Morte a raíz do Prestige, pois porque foi foi coñecida tamén, non? Mm. E non só a parte mala, non nos queremos quedar só coa parte mala, porque, bueno, unha das persoas que, sí, que estuvo limpando nas praias, coordinando voluntariado, naquele momento estaba coa cofradía en Corme, coa asociación de veciños, incluso metida, metido de cheo en política local, eran tempos de guerra, decíamos nós aquí que era como o noso pequeno Vietnam, non? Claro, o, sí, claro, tema e tanto. este, sí. E, e, e recordámoslo, pois eso, coa nostalgia de ver que os tempos eh, aqueles de, de, de rabia, de, de, de, de alguma maneira de revolución que houve tamén aquí na costa, pois eh, se esmoreceron, pero que tamén afortunadamente a nivel marítimo se aprendiu muitísimo hmm. queremos creer que poucos barcos monocascos xa circulan polos océanos, hmm. non? que poden acabar aquí a facernos a puñeta e fundamentalmente a nivel de seguridade, pois o corredor marítimo tamén é afastado, bueno, houve unha serie hmm. de de grandes eh, de grandes eh, Avances, decisiones sí. que se tomaron a raíz dos errores cometidos, obviamente, no ser humano funciona así siempre, a través dos errores, pues vamos aprendiendo, entonces fue una semana un poco así, eh, entre homenajes eh, llegada de medios de comunicación, creo que esta Radio Nacional de España debió hacer desde el o especial mañana mañán. Mm. Eh, una semana muy muy ajetreada, tamén envolta la polémica, nos estamos emitiendo tamén documentales sonoros sobre aquella época en la radio. e, e bueno, foi unha semana fundamentalmente eh, dedicada ao Prestige, ainda que temos <clears throat> algunha que outra noticia. Por exemplo, comento, pois, en Malpica se dan a voltas ca auga. Falábamos aí atrás ah. problemas que houve na traída da auga. A auga, sí, que houve sí, sí. que cortar tantos días a auga en Malpica. Bueno, pois esta semana volveron a detectarse problemas. Neste caso, incluso se pronan que a unidade da Guardia Civil dedicada a protección do medio ambiente andan a investigar que podía pasar parece que foi incluso intencionado, que se que houve vertidos de, Vaya. de, de, de, bueno, de surdo, incluso, non? Nas, nas, nos depósitos e cousas moi que pasaron por aí por, por Marquista. Bueno, están a, a volta este tema. Despois, tamén eh, quixéramos destacar alguna que outra noticia interesante recollida en que pasa na costa de Puntugal, eh, por exemplo, que pois, Carolina Castiñeiros vai a ser Luis a nova candidata do venir ás eleccións en, en Laracha, ah. que avanza o polígono de ampliación de, de Santa Comba, os polígonos industriais están na, na nosa contorna. Uh -huh. Ainda que parece mentira, pero sí, están moi moi xa cheos de, de empresas, queda incluso algún como de DC que estaba quizás eh, un, a cola, ahora parece que se están tamén edificando, uh Y, bueno, demanda xa los alcaldes tamén ampliando ampliación de solo industrial aquí en algunos consejos, sobre todo en los más puxantes, fundamentalmente porque esas pues, empresas eh, necesitan espacio para, para poder crecer y no hay que con que solos industriales. Moi Más asunto en en 20 años después un plan de contingencia para contaminación marina accidental. Bueno, había bastantes cargos esta semana pero aquí, como a ver de de, de, pues, de efeméride e, bueno, sí, venían a, a, a traernos alguna que outra promesa relacionada tamén coa contaminación mariña aquí. A investigación universidade, universitaria e a sociedade civil analizan as consecuencias do persiste tamén en, en Muxía. Eh, bueno, pues, desde o punto de vista da universidade, incluso había queixas esta semana como que non se facía ningún tipo de analítica eh, nin control desde o ano 2007 está claro que o Mar fixo o gran traballo non tamén de, de ir filtrando e limpando todo, pero pero bueno, que, que hai algúns eh, investigadores que demandan que se controle un pouquinho máis a situación, ou polo menos que se vexe despois de tantos anos como como pode estar como pode estar por aí a curso, non? Moi ben, eh, ben. Mm, xa vos digo, eh, moitas cousas tamén eh, ao redor da cultura, onde presentábase o libro do compañeiro Miguel Vázquez Freire na capela do Pilar en, en Corcubión, un libro que, que fala sobre programas de radio, uh -huh. editado por Xerais, que é o moito, Moucho Boa, que é un programa que emitemos aquí os nervios. Bueno, Miguel é un, é un escritor coñecido en Galicia, sobre todo polos traballos de literatura infantil, para ele é filósofo, é profesor de filosofía, uh -huh. e, e dedica un espacio relacionado coa filosofía aquí nas, nas radios da, da Costa da Morte, e pois Xerais tivo a ben pois, recoller todos esos programas o que é o Servión e, bueno, todo pois, pues, eh, Perfecto. Eh, na escrita pues, o, o que aí se É Uh -huh. eh, importante que, que, que quede documentación de, de, de cousas que se fan, claro que sí. Sí, sobre todo porque é un programa é curioso, ¿no? cando falamos de filosofía, programa filosofía radio, que complicado pode ser chegar, ¿no? pero esa pues, xente está chegando porque é unha filosofía moi amena, moi moi digamos para, para todos uh -huh. e iso pues, fixo posible que, bueno, que, que se publicara que, ese que, libro que houbera así, incluso que houbera unha conexión moi importante entre as, eh, as a xente que, que de alguna forma pois, eh, conecta moi ben con, con Miguel porque é un gran comunicador uh -huh. e iso é moi importante bueno, Cousas, por exemplo eh, emprendedoras da comarca avalan a necesidade do polo da Costa da Morte, falan pues, un montón de empresarios eh, nun acto promovido pola Consellería de, de Entrego e Igualdade no Couto, en Ponteceso, uh -huh. este encontro donde falaron un poquinho das iniciativas que teñen estas empresas e como poden colaborar eh, como poden colaborar tamén en, entre elas para pues, eh, bueno, ter redes, digamos, de, de colaboración que les permitan compartir experiencias positivas e tamén pues, errores que, que, que pude haber e, uh -huh. e traballar juntos en, en mellorar nos seus euros empresariais. E bueno, máis nada, eh, o esa motivo esta semana moi, moi, moi intensa. centrada no prestige, porque, bueno, uh eh, -huh. tamén, home, depois de 20 anos algo termos que contar, <laughs> sobre todo que por ali anduvemos, eh, non sei que facíades vos hai 20 anos ou por onde viviches vos. Aí andábamos, eh, tamén, tamén bueno, andábamos eh, aí eh, estábamos aquí en Cataluña loitando por o nunca máis, ademais, e eh, eh, falar en máis, eh, eh, eh, cando menos eh, eso facernos eco e eh, eh, participar mm, económicamente, porque nos hasta aí non chegaron claro. Ah. pero sí que ah, participamos económicamente. Sí, sí, sí, sí. Acórdame que fixemos ademais uns pins que, que puñan eh, eh. nunca máis, eh, había unha, unha rapaza aquí mm, que, que era xoieira e eh, facía sí, uns... Un, un, E, e, e, e, bueno, e falábamos dos hilillos que dicía aquí un señor naquel, naquela época que se convertiron sí. en no desastre que, que moitos eh. estuveste desde aí a, a, ao vosso carón. E nada, pois simplemente comentarvos que a raíz do Prestige dá unha historia tamén bonita e interesante que dicirvos, Radio Roncudo, sí. mm. radio eh, libre daqui da, da Costa da Morte naceu ao Aveiro sí, de unha sí. axuda mm <laughs> -hmm. que recibimos da Asociación Galiza Prestige eh, que reuniu 6.000 euros en Suiza para un proxecto na Costa da Morte despois do, do Prestige, Prestige. e nós presentamos a candidatura á Asociación de Veciños de Corme e deron e foi posible gracias a esa ajuda pois a radio, non? Entón a radio é unha testemunha clave tamén daquela, daquela época da Revolución posterior. Pois moi, pois, eh, moi importante, eh, ademais. Eu, importante. Eh, eu lembro, na, naquelas datas, o primeiro que unha das primeiras persoas que chegou aí un xoven que iba facendo o camiño facendo o camiño de Santiago, e claro, mm. cando se enterou de, to, de todo o que pasaba, mm. que ele é cociñeiro, mm. e... Eh, e iba desde San Sadurní de Noia e que de Cataluña e dixo sí. que teño que facer para ir axudar a esta xente. Uh -huh. Pois foi, dicen que foi o primeiro que chegou ali para ver como había que facer. E ainda lle dicían que, eh, que organizase el mismo. Dice, non, non, quen coñece o terreno son todos vos, non eu. Bueno, pois aí queda esta anécdota tamén. Pois nada, amigo, Veña. espero que que podamos falar moito máis sobre estes temas e incluso falar os 30 anos Moi ben. Ah, dos 30 anos de prestigio. Veña, moitísimas Veña, é que non haxa máis, é que non haxa máis, <laughs> veña. non haxa máis, está Unha aperta, Óscar, unha aperta. Unha aperta moi forte. Óscar. Un bocadiño máis de música e continuamos, veña. Graças a Deus. E money, baby. Assim eu estou tão